ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! Dargo radio Marija Latvija klausītāji, tiekamies raidījumā Veliki misijā un kopā ar jums kā vienmēr Māris Veliks un Olga Velika. Šoreiz redzējumā piedāvājam manas sieviņas Olgas uzrunu par kādu svarīgu tēmu. Olga tev piedāvās trīs svarīgas atslēdziņas, bez kurām ir grūti tikt tālāk garīgajā dzīvē. Paliec kopā! Nedēļas doma! Dargie rādījumā arī Latvijas klausītāji, šodien es vēlos dalīties ar vēsti, ko Dievs ielicis manā sirdī lūkšanas laikā – Un nu, tāpēc es runāšu šodien par šādu tēmu - nomiršana sev. Nomiršana sev. Mēs bieži lasot Bībeli vai klausoties uh, lasījumu svētajā mise, dzirdējam par tēmu sevis aizliekšana, nomiršana sev, sekošana Jēzum ņemot līdzi savu krustu. Interesanti, kā apustulis Pāvils pirmajā vēstule korintiešiem – 15. nodaļa 31. pantā saka, es mirstu ikdienas. Un šodien es vēlos runāt, kāpēc tas ir nepieciešams, kāpēc tas ir tik svarīgi mūsu kristīgajā dzīvē, kāpēc tas ir svarīgi sekojot Jēzum. Arī runāšu par to, kādi ir tie apstākļi, kādi ir tie šķēršļi, kas mūs liec nomirt sev un sekot Jēzum pilnīgi. Bet pirms runāt par šo biblisko principu, par šo biblisko nozīmi, ko nozīme nomirt sev, es vēlas runāt par dabisko nāvi, par šo dabisko nāves procesu. Es domāju, ka daudziem no jums, darbie klausītāji, ir šī pieredze, ka kāds no draugiem, no tuviniekiem – bija nomiris. Un tas ir ļoti sapīgi. Mēs piedzīvojam skumjas, depresiju, dziļas izjūtas, ka mēs kaut ko esam dziļu un svarīgu pazaudējuši. Var pat šķīst, ka daļa no tevis ir nomirusi. Un tas ir par šo dabisko nāvi. Bet, kad mēs runājam par nomiršanu sev, bibliski, Tas ir kaut kas pavisam citādāks. Un šis ir garīgs princips. Nomiršana sev ir garīgs princips. Un kas tas ir par principu? Es vēlos lasīt no Jāņa Evangelija 12. nodaļas 24. pantu. Jēzus saka, patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrit zemē, un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Citiem vārdiem, šis garīgs princips ir šāds. Jā, dabiska nāve nes zaudējumu, tad nomirt sev garīgi nozīmē iegūt. Un otrais punkts, ja dabiska nāve beidzas ar nāvi, tad garīgi nomirs sev nozīmē dzīvot, tas nes dzīvību. Tātad šis garīgs princips ir nomirt sev, nozīmē iegūt un iegūt dzīvību. Bet kaut kas līdzīgs ir gan dabiskai nāvei, gan šim garīgajam principam. Mēs jau runājam par to, ka Tad, kad kāds no mūsu tuviniekiem nomirst, tas nes skumjas, tas nes arī um, sāpes. Un līdzīgi arī šajā garīgajā nomiršanas procesā, kad mēs nomirstam sev, tas ir sāpīgi. Un patiesībā, dargo klausītāji, ja nomirt sev nebūtu sāpīgi, tad tā vairs nebūtu nāve sev. Vai tu piekrīti? un šobrīd vēlos runāt par tām jomām, kur Dievs mūs aicina nomirt sev. Ko mēs redzam Bībelē? Par ko Dievs mums saka? Kur, kādas jomas mums sev jānomirst? Un es vēlos izmantot kādu stāstu no vecas derības, kur man šķiet, var ļoti labi saskatīt šīs jomas. Un šis stāsts ir no um, otras ķēniņu grāmatas 17. nodaļas. Un es nedaudz pastāstīšu kontekstu. Un konteksts ir šāds. Ir 8. gadsimts pirms mūsu ēras, pirms eh, Kristus ir piedzimis, un šajā perioda bija divas valstīs, bija divas karaļu valstīs. Eh, viena bija Izraēla valsts, un otra bija judēja, un šajās abas valstīs dzīvoja ebreji. Izrēla, karaļvalsts, ļoti grēkoja pret Dievu, gan ķēniņš, gan pati tauta. Bija grēks, visāda veida nešķīstības, visāda veida korupcija, bet arī ēlku pielūgšana. Viņa nepielūdza vienīgo dievu, viņa pielūdza ēlkus un notika, ka Izraēļa valstī uzbruka Asirija. Uzbruka Asirija, okupēja un paņēma cilvēkus gūsta un aizveda uz Asiriju. Gandrīz visi tika aizvēsti trimdā, un teritorija, kur viņi bija dzīvojuši, palika tukša. Palika tukšas mājas, īpašumi, zemes gabali, dārzi – un tāpēc atveda jaunus iedzīvotājus. Tie bija gan no Babilonas, gan no citam pilsētam, un viņi pārņēma šo zemi un sāka dzīvot tajās mājas, pārņēma īpašumus, un notika tā, ka viņiem sāka brukt lauvas, un daudzus no viņiem nogalināja, un viņi nezināja, ko darīt, un, kad tas kļuva plaši zināms, cilvēki nāca pie secinājuma, ka laikā. Tas notiek tāpēc, ka viņa nepielūdz vietējo dievu, šis zemes dievu. Un ko tad ķēniņš darīja? Asirijas ķēniņš darīja. Mēs lasām no otras ķēniņu grāmatas, 17. nodaļas, 27. panta un 28. panta. Asirijas ķēniņš pavēlēja, lai turp dodas viens priesteris, kuru jūs atvēdat no turienes – un viņš dodas tur dzīvot un māca tiem tās zemes dieva likumus. Tad atnāca viens priesteris, kurš bija aizvests no Samarijas un apmetas Bētelē, un tie mācīja bīties kungam. Jā, respektīvi, tas viens no priesteriem, kas bija deportēts uz Asīriju, viņam bija jāgriežas atpakaļ, lai mācītu vietējo tautu, kas jau okupēja šo teritoriju, lai viņi varētu pielūgt Dievu. Un mēs daudz ko nezinām par šī priestera eh, likteni, par viņu dzīvesveidu, bet mēs šajā stāstā un turpmākajā stāstā varam redzēt specifiskas jomas, kur viņam bija jānomirst sev. Un es, darba klausītāji, aicinu tevi iedomāties par šī priestera dzīvi un iedomāties, kā tad viņš to visu izdzīvoja. Labi? Pirmais punkts, par ko es vēlos runāt, tad par šo priesteri, par viņa aicinājumu un kā viņš patiesībā dzīvoja gan jau ļoti komfortablu dzīvi pirms asirieši uzbruka viņa valstī. Un tajā laikā, ja tu biji priesteris, tu biji patiesībā nodrošināts, jo citam ciltim vajadzēja par tevi rūpēties – Tad viņam nebija nekāda īpašuma, bet bija likuma rakstīts, bija pavēlēs, ka visam jārūpēs par priesteri. Un jūs varat iedomāties, ļoti laba pozīcija viņam. Viņam ir komforts, viņam varbūt kādi plāni par viņa dzīvi, bet pēkšņi nāk asirieši, un viņi izvērt ārā visu tautu un viņu ārpus no viņa dzimtenes, no apsolītas zemes, un liek dzīvot Asirijā kas patiesībā šobrīd ir Sīrijas un Irākas teritorija. Un viņš zaudēja patiesībā daudz ko. Viņš zaudēja savu komfortu, savu nākotni, savus plānus. Tagad viņam jādzīvo cita valstī, ar citiem likumiem. Varbūt vismaz viens varēja viņu mierināt, ir tas, ka viņš Viņš vismaz ir kopā ar saviem cilvēkiem, kopā ar savu tautu, un viņš var joprojām būt viņu priesteris. Bet nāk Asīrijas ķēniņa pāvēlē, ka viņam atkal jāpamēt, jāpamēt savi cilvēki, atkal jāpamēt savs noteikta ziņa jau komforts un jādodas atpakaļ uz savu dzimteni, bet pie svešiem cilvēkiem, pie pagāniem. Un mēs redzam, ka ka viņam bija jāzaudē, jānomir savam komfortam, saviem plāniem. Un tāpēc pirmais punkts, par ko es vēlos runāt, kā mums ir jānomirst, kā Dieva sekotājiem, kā kristiešiem, ir mūsu komforts, mūsu pašu dzīves plāni. Un mēs redzam šajā stāstā, ka šim priesterim vajadzēja nomirt tik daudzam lietam, bet šiem pagāniem bija iespēja dzirdēt par Dievu, par īsto patiesu Dievu, un es atgādināšu vēlreiz to garīgo principu, ka nomiršana sev garīgi nozīmē ieguvums un dzīvība. Un mēs varam paskatīties uz mūsu pašu dzīvi, un bieži vien ir viegli būt par kristieti komforta zonu. Bet, kad Dievs tev aicina nomirt sev, tas ir ļoti grūti. Kad Dievs aicina pastāstīt par Kristu kādam, varbūt kas tev nepatīk, varbūt tev nav garīgais šobrīd runāt par Dievu ar kādu. Vai varbūt arī tu pārnāc mājās no darba noguris, un tev kāds zvana māsa, brālis, un lūk, lūdz aizlūgšanu, vai arī tavi bērni nāk tev klāt un grib kaut ko stāstīt, bet tu vienkārši gribi atpūsties vai skatīties televizoru. Daudz kas var būt mūsu komforts, bet vai tas komforts ir no Dieva, vai Dievs tevi neaicina nomirt šim komfortam? Un es vēlos tev pastāstīt kādu stāstu, un patiesība šī, šajā stāstam bija mācība no Dieva, ko esmu ieguvusi. Bija kāds pasākums, bija kāda skaista lūkšana, ja es nemaldos, tā bija lūkšana par Latviju, ekumeniska, un es devos no viena Rīgas gala uz otru Rīgas galu ar sabiedrisko transportu, ar tramvāju. Un es biju ļoti priecīga, es iekapu tramvāja, un es pirmā doma, ko es padomāju, tā tramvāja bija – tai smirt. <laughs> Noti, nopietni, taisa mirt. Un es sapratu, jā, šeit kaut kā sēž, kas, kas izraisa šo smaku. Un es ieraudzīju, tramvajā sēdēja kāds bezpajumtnieks, un viņa bija, nu, viņa gāja ļoti, ļoti tāda nepatīkama smaka. Un es atceros, mana sirdi tāds bija riebums pret šo cilvēku, un es aizgāju uz tramvaju otru galu, un es sāku lūgties – un lūdzos, un es klausījos austiņas kādu slavēšanu, un es sāku lūgties, un es sapratu, ka Dievs mani liek nožēlot, kā es skatījos uz šo bomzi, uz šo bezpajumtnieku. Man kļuva ļoti žēl, ka es skaties uh, uz viņu ar riebumu. Dievs man teica, lai es eju un es, lai es aizlūdzu par šo cilvēku es savā sirdī sāku šaubīties, un īsti man negribējās nomirt savam komfortam. Jo tomēr šis cilvēks, tomēr viņa, no nu, viņa nāca tā smaga. Un tramvājā bija tik daudz cilvēku, ko viņi padomātu par mani, kā viņi paskatīties uz mani. Bet es tomēr paklausīju dievam, un es nolemu aiziet un, un aizlūgt par šo cilvēku. Un ziniet, es aizgāju pie šī bezpajumtnieka, un parunājos ar viņu, piedāvāju lūkšanu, viņš piekrīta. Un tajā momentā, kad es uzliku savu roku uz viņa pleca un sāku lūgt, es atceros, travāju piepildiet tāda salda Dieva klātbūtnē, tāda dzīva Dieva klātbūtnē. Es palūdzos par šo cilvēku, tad es gāju ārā, man bija jāiet, Un pa ceļam es biju tik ļoti piepildīta ar šo dzīvību, ar šo dieva klātbūtni, ka es nenoturējos un es uh, aprunājos un sludināju vēl diviem cilvēkiem pa ceļam. Bet es ticu, ka tā bija man mācība par to, ka man bija jānomirst sev, man bija jāiziet ārā no šī komforta, un tam sekoja tāda dzīvība, tāds ieguvums. Tad pirmā joma, kura mums jānomirst sev, ir mūsu komforts. Un tagad mēs runāsim par otru jomu, kur Dievs mūs aicina nomirt sev. Un atkal es tevi aicinu iedomāties par šo priesteri, iedomāties par viņa dzīvi. Viņam bija jādodas atpakaļ uz savu zemi, bet pie okupantiem. Patiesība šie cilvēki, kas pārņēma viņa zemi, viņa tautas īpašumus, bija viņa ienaidnieki. Bija viņa ienaidnieki. Patiesībā viņš varēja vainot viņus par tik daudzam lietam, tos asiriešus, tos babiloniešus. Viņi taču ir izpostījuši manu tautu, un viņam bija visas tiesības būt dusmīgam, rūktam, viņam varēja būt naids, naids viņa sirdī, naids pret tiem, kam viņam bija jāsludina par dievu. Un viņam bija tiesības paturēt visas šīs rūktas sajūtas, bet tajā pašā laikā mēs redzam šeit, ka viņam bija jānomirst tam visam, lai varētu sludināt par dievu. Un es ticu, ka ar šo dievs mums rāda, ka otra joma, kur mums ir jānomirst, ir mūsu tiesības uz ievainojumu. Un es vēlos pastāstīt vēl kādu stāstu. Un šis stāsts ir par vienu klostermāsu. Klostermāsu no Beļģijas, un viņa eh, dzīvoja 20. gadsimtā, un eh, viņas tēvs bija slavens ķirurgs. Un šo klostermāsu sauca Marija Luīze Habeta. Un eh, viņa kļuva par klosteru māsu, vēlāk par viņas dzīvi arī ir uzrakstīta grāmata un pat nofilmēta filma eh, vienas eh, klosteru māsas, vienas mūkenes stāsts. Un viņa sajūtu aicinājumu uz klosteru dzīvi, bet viņai ļoti patika medicīna, un viņa kalpoja par medmāsu. Un viņa mīlēja šo lietu, un viņa pat devas uz Afriku, lai kalpotu vietējiem iedzīvotājiem, lai kalpotu uh, viņiem operācijas, palīdzētu ķirurgiem. Un tāds viņas bija aicinājums. Āfrika viņa diemžēl saslima, smagi saslima, viņa bija spiesta doties atpakaļ uz savu dzimteni. Un tas bija 1939. gads. Un pēc kāda īsa laika notika Otrais pasaules karš un Vācija okupēja Beļģiju. Un ne tikai okupēja, bet arī kādi karavīri nogalināja viņas tēvu. Un kas notika tālāk? Viņa bija klostermāsa, joprojām ar aicinājumu būt par mēdmāsu, un viņai bija jāaprūpē, jākalpo jau vāciešu karavīriem. Un kas interesanti, viņa nevarēja piedot. Viņa nevarēja piedot vāciešiem, un viņa nevarēja to darīt. Līdz brīdim, kad viņa aizgāja prom no sava klostera, no savas kongregācijas, un viņa pameta savu aicinājumu, jo viņa nevarēja piedot. Un kāds autors par viņu rakstīja, kāda raksta, ka viņai bija depresija, dēļ tā, ka viņa sajūta, ka viņas dzīve ir izgāzusies. Mēs nezinām daudz par šo klostermāsu, un, protams, mēs nevaram viņu notiesāt. Bet cik tas ir sāpīgi redzēt, kā kādēļ tā, ka viņa nevarēja piedot, un izskatās, ka viņai bija visas tiesības nepiedot, bet viņa zaudēja savu aicinājumu, un viņa iekrita depresijā. Un varbūt, dargo klausītāji, varbūt tev ir kādas lietas tava dzīve, varbūt nepiedošana, varbūt tevi atstumā un tev ir atstumtības ievainojums. Varbūt naids, varbūt bailes, varbūt mazvērtība. Un varbūt tev šķiet, ka tev ir tiesības tā arī palikt, bet Dievs tevi grib dziedināt tavam pašam labumam, lai tu varētu piedzīvot šo ieguvumu un šo dzīvību no Dieva, lai tu varētu sekot viņa aicinājumam bez šķēršļiem. Un atgādināšu jomas, kā mūsu Dievs aicina nomirt sev, tad pirmais ir mūsu komforts un mūsu plāni, otrais ir mūsu tiesības uz ievainojumiem. Un laiks trešajai un pēdējai jomai, par ko es vēlos runāt. Un uz brīdi es atkal tevi aicinu iedomāties par šī priestera dzīvi. Un mēs zinām par viņu, tad labi, viņam nācās pamest savu komfortu, Viņam visdrīzāk nācās arī nomirt saviem, eh, savam tiesībām uz naidu pret šiem cilvēkiem, bet viņam bija jāslūdina par Dievu viņiem. Un, kas interesanti, mēs nodaļas beigas, tad mēs lāsam no otras ķēniņu grāmatas 17. nodaļas, un šī nodaļa beidzas ar šādiem vārdiem. Tad šīs tautas vienlaikus bija skunga un kalpoja saviem elkiem. Līdz pat šai dienai arī viņu dēli un dēlu dēli dara tāpat, kā darīja viņu tēvi. Tātad šis priesteris nomira sev, gan viņam bija jāsludina par dieva likumiem, bet tie cilvēki tomēr neatgriezās pilnīgi. Rakstīts, ka viņi pielūdza dievu bet tajā pašā laikā viņa arī pielūdza savus vecus elkus. Viņi neatgriezās no sirds. Un trešā joma, par ko es vēlos runāt, ir nomiršana tām, ko mēs sagaidām, nomiršana rezultātiem. Un varbūt šis priesteris tieši sagaidīja, ka, jā, es te jums sludinu, jums vajadzētu atgriezties, bet viņi neatgriezās un kas ir tava dzīve, brālis un māsa, ir tā, tās, ko tu sagaidi, kādus rezultātus tu varbūt sagaidi no saviem bērniem. Tu esi tik daudz viņiem esi darījusi, tik daudz nomirusi sev vai nomiris sev, un tu sagaidi, ka viņi uzvēdīsies labi, ka būs laipni, vai ka viņi vienmēr būs par kristiešiem, bet tu redzi, ka viņi ir aiziet prom no Dieva, attālinās no Dieva, un tas tev sāp, un tu neko nevari darīt, jo tikai Dievs var darīt kaut ko. Vai tu sagaidi, ka tavs vīrs vai sieva labosies, un tu sagaidi, jo tu darīji tik daudz, un varbūt tu sagaidi no sevis kaut kādus rezultātus, bet varbūt tu sagaidi kaut ko no Dieva, tu sagaidi noteiktus rezultātus no Dieva, Tu mosties agri no rīta, piecos, un tu lūdzies veselu stundu, un tu domā, tad Dievs tagad tu darbosies. Bet Dievs mūs aicina nomirt sev, nomirt arī šajā jomā, ka mēs nezinām, ko mēs varam sagaidīt. Vēlos tev pastāstīt, dārgo klausītāju, par kādu Bībeles varoni. Mēs zinām, ka Dievs sūtīja savai tautai pirms eh, abas valstis, gan Jūdē, gan Izrēla valsts, bija deportēta, viņš sūtīja praviešus. Viņš sūtīja praviešus brīdināt, brīdināt, kā tuvojas posts, tuvojas deportācija, tuvojas okupācija, bet cilvēki neklausījās. Un viens no tiem bija prāvietis Jeremija. Un viņa dzīve bija ļoti smaga pat tuvinieki viņu atraidīja un vajāja. Cilvēki tiešām vispār negribēja viņu klausīties. Un visa viņa dzīve bija šāda, ka viņš nāca pie cilvēkiem un viņš saņēma tikai atraidījumus. Un Dievs viņam te, turpināja teikt, lai viņš nāk un nāk un nāk un nāk un brīdina. Viņš to arī darīja, viņam bija, viņš bija paklausīgs Dievam. Bet nāca laiks, kad tautu deportēja. Un varbūt viņš savā sirdī ticēja, ka ja viņš nāks un viņš sludinās šos brīdinājumus, ka cilvēki atgriezīsies. Bet viņi neatgriezās, viņi tika deportēti. Un viss, par ko Dievs bija brīdinājis, piepildījies. Un viņš savā dzīvē neredzēja to, ka tauta būtu atgriezusies. Un var likties, ka viņa dzīve bija bez rezultātiem – Un varbūt viņš sagaidīja, ka tauta atgriezīsies un būs rezultāts, bet nebija. Bet nebija. Bet nebija tāds rezultāts, ko viņš sagaidīja. Un kāds ir tās rezultāts, ko mēs varam redzēt? Kur ir tā dzīvība, ko mēs varam redzēt no viņas dzīvi, no viņa dzīves? Ir šī brīnišķīga grāmata, pravieša Jeremijas grāmata. Un šie vārdi, kas ir ierakstīti šajā grāmatā, joprojām nes dzīvību un nes augļus cilvēkiem, daudziem, daudziem cilvēkiem. Un šī liecība par viņu dzīvi joprojām iedvesmo, cik viņš bija paklausīgs Dievam, cik viņš pildīja to, ko Dievs viņam bija uzticējis. Un joprojām šie vārdi par to, ka pirms es tevi rādīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Pirms vēl tu pamēti mātes klepi, es jau tevi svētīju, par prāvieti tautam es iecelu tevi. Un šie vārdi joprojām uzrunā cilvēkus un nes, un nes šos augļus. Tad trešais punkts, trešā joma, kā mūs Dievs aicina nomirt sev, ir mūsu sagaidītie rezultāti. Atgādināšu vēl visas jomas. Tad pirmais - mūsu komforts un mūsu plāni Otrais - mūsu tiesības uz ievainojumiem, un trešais - tās, ko mēs sagaidām, mūsu sagaidāmie rezultāti. Un, dārgo brāli un māsas, vēlos lūgties par tevi! Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, es lūdzu par katru klausītāju. Es pateicos, par to dzīvību, ko tu esi ielīcis viņu sirdīs. Un Dievs, es lūdzu, atklāj katram, kur ir tā joma, ko tu sagaidi, ka mēs nomirstam sev, lai dzīvotu vēl vairāk, lai piedzīvotu to ieguvumu, to garīgu ieguvumu sev un citiem, kas mums apkārt. Un Dievs, ja tā ir kāda, kāda nepiedošana, kāds rūkums, kāds naids viņu sirdis. Dievs, es lūdzu, lai tu to dziedini, lai tu to noņem, lai ienāk tava brīvībā. Un Dievs lūdzu piedošanu par to, ka mēs bieži sagaidām no tevis, no sevis, no citiem kaut kādus noteiktus rezultātus, ka mēs dažreiz gribam kaut kā manipulēt, lai sagaidītu to, ko mēs vēlamies un Dievs piedod tā arī par to, ka mēs vēlamies dzīvot tādā kristīgajā komforta, ka mēs negribam iziet ārā no tā, lai nestu tavu valstību, lai nomirtu sev un lai piedzīvotu šo dzīvību. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā! misijā. Paldies, Olga, par tavu uzrunu. Paldies, ka dalījies savās pārdomās. Patiešām aprīnojami ir Dieva paradoksi. Lai mēs patiešām piedzīvotu Dieva dzīvības pilnību, mums ir jānomirst sev pašiem. Process ir sāpīgs, bet tas ir tā vērts. Dargie radio klausītāji, raidījums Veliki misijā tuvojas izskaņai. Vēlējāmies tikai informēt, ka daļa no mūsu misionāru kopienas Latvijā pavadīs laiku no 25. novembra un būs vairākas iespējas piedalīties dažādos mūsu vadītos pasākumos, gan dzīvības traumju programmā. 26. novembrī otrdienas vakarā būs īpaša programma Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, uz ko esat laipni aicināti. 28. novembra vakarā, jeb ceturtdien, mūs būs iespēja satikt Rīgas Mums būs iespēja satikt Reizeknes sāpju diamātes baznīcā pēc vakara svētās mises pulksten sešos draudzes mājā, kurā mēs runāsim par slavēšanas spēku. Sestdien, 30. novembrī vadīsim vienas dienas rekolekcijas Madonas katoļu draudzei. Vari droši atbraukt uz Madonu un pievienoties. Savukārt adventa laiku vai pirmo adventa svētdienu mēs sagaidīsim kopā ar Līvānu svētā Miķeļa draudzes. Savukārt adventa svētdienā 1. decembrī mēs būsim Līvānu katoļu draudzē, pēc svētās mises 11.30 būs arī īpaša misionāru vadīta programma par tēmu Jēzus miera karalis. Kā atrast mieru Dievā nemierīgos laikos. Paldies par jūsu lūkšanām, paldies par jūsu atbalstu Radio Marija darbam, lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētītu bet tā kā šis raidījums izskan mūsu valsts svētku priekšvakarā, aicinām turpināt lūgties par Latviju. Lūksimies par Latviju. Lūksimies, lai Dievs apmeklē atkal Latviju, lai dziedina mūsu zemi, lai dāvā ilgus, ilgus gadus brīvībā, lai piedzīvojam garīgu izlaušanos, lai piedzīvojam garīgu atmodu, ticības atzimšanu. Dievs svētī Latviju! Izskanēja raidījums Vēliki misijā!